Už je to raz tak, valec s názvom Čas je nekompromisný, razí si to cez všetky prekážky, ktoré sa mu stávajú do cesty a tak sa stalo, čo sa muselo že sa teda stretávame v bode zvanom posledná aprílová streda roku 2024. Toto je tá 24. kapitola 4. mesiaca. Asi iba málo kto si dnes povzdychne, že pred 5 mesiacmi ďakoval za ponožky, za rukavice, za šál alebo sveter po štedrovečernej nádielke, lebo sú tu nové výzvy, nové očakávania a mnohí sa pozerajú aj tak skôr dopredu než do minulosti, ale aj na spomienky je niekedy dobré si nájsť pár minút, aspoň zo pár ich minieme a mienime venovať aj v programe, ktorý sa v tejto chvíli iba začína. Je tu Petrolejka, no a s ňou aj časť z toho, čo tešilo – tiež robilo starosti, vrázky, lebo ono to skrátka týmto svetom kráča drzia, držiac sa za ruky aj v tomto 21. storočí. No a snáď nebude, e, vďaka nám, tým posledným storočím. Vám, ktorí mienite zotrvať v spoločnosti v tých e, nasledujúcich momentoch, e, teda v našej blízkosti, želáme hlavne príjemné počúvanie. No a z Banskej Bystrice zdraví Peter Kršiak. nič, len ty ma nepoznáš. Všetko sa začne, len čo sa raz predneme, preto si tu diálku váš. Pôjdeme spolu tou cestou, po ktorej vlák každej lásky šiel. Ak máme smolu, sotva sa už dozvieme, že kde si má svoj cieľ. Zrušňa sa posypú sadze a z bielých čiat pomienky zostanú že som ti pod lipu nosieva jak slnečnú krajinu. Pravím ti popred, aj to sa môže stať, že si len zvykneme. Ty na môj portrét, ja zasa na tvoje miestečko pri stene. Yeah! to vážne poznám ťa z javky, už len ty ma nepoznáš. Všetko sa začne len, čo sa stretneme, preto si tu dielku váš. Pôjdeme spolu tou cestou, po ktorej vlak každej lásky šiel. Ak máme smolu, sotva sa už dozvieme, že kde si má svoj cieľ. Ak sa nám podarí zaplatiť cestovné s podlíckom zeleným, vlak pôjde bez pary, zmení sa na papier bude sa vznášať nad vlakmi, nad vlakmi a jednou otázkou. Či to bol nápad vydať sa v takej chvíli, ako ja za láskou. to vážne poznám, ťa zjavky už len ty ma nepoznáš že to sa začne, len čo sa raz preto si tu diálku máš. Pôjdeme spolu tou cestou, po ktorej vláka, každej lásky šiel. Ak máme smolu, sotva sa už dozvieme, že kde si má svoj cieľ. Zrušňa sa posypú, sa teraz bielých šiat, spomienky zostanú. Že som ti pod lipu nosieval chytiť chyticiach slnečnú krajinu. Začíname celkom z Reska, spomienkou na Karola Duchoňa. 21. aprílový deň, každoročne termín, keď je príjemné si sa spomínať samozrejme na neho ideálne kedykoľvek, ale toto bol jeho narodeninový čas od roku 1950 až po ten november 1985, keď nás opustil. Myslím to vážne, jeden z textov Petra Brhloviča na albume s názvom Čardáž dvoch srdc, čo bola Karolova albumová dvojka z hruba polovičky 70 rokov. S Petrom Brhlovičom spolupracoval na tomto albume ešte pri jednom titule celkom vychytenom Tancujem s tebou rád, dostatočne známom. No ale dnes ten tanec pri pesničkách bude aj vďaka udalostiam, ktoré sme boli prinútení prijať v ostatnom období tak trošku aj smutnejším, pretože hneď dve rubriky sa nám vtlačili do aktuálnej petrolejky bez toho, že by sa s nimi počítalo, takže spomienka na Jozefa Laufra a Dušana Grúňa zrejme asi neprekvapí. Okrem toho sa povenujeme ešte aj roku 1977, tam sa postupne prepracovávame až po súčasnosť v rámci tejto malej rubriky. No a máme tu aj životné jubileum, konkrétne 80 v prípade gitaristu Aleša Zigmunda, takže aspoň tromi nahrávkami by sme si mohli pripomenúť aj jeho mm, tú hudobnú cestu, ktorá je celkom pestrá a vyplnená hlavne spoluprácou so sesterskou dvojicou Marta Atena Elefteriadu. Dutobia. asi mohlo by to najvýraznejšie čo sa dá povytiahnuť z tej jeho hudobnej cesty. Postupne všetkému prídeme, tak ako aj k tomu, čo nám ukrýva aktuálny dátum. 24. aprílový deň, to by mala byť 115 v tomto roku, 251 dní ešte pred nami, dokonca snáď pred všetkými, či už dobrými, alebo tými, čo robia šarapatu, meninový oslávenec Juraj, tak tomu hovoríme na Slovensku, v Českej republike je to to isté, len treba ho oslovovať Jiří. Meno svetecké, gréckého pôvodu, významovo rolník. V súčasnej dobe by ho malo mať zhruba 315 tisíc e, obyvateľov Českej republiky. Na Slovensku to číslo ťažšie dohľadať. Vďačí za to alebo vďačí tomu hlavne vďaka popularite od 40. do 80. rokov minulého storočia. Samozrejme sú aj dnes e, e, nositeľia mena Jiří, ale už sa to zrejme scvrkáva, lebo už to také rozšírenie nie je, ale malo by to patriť ešte do tej prvej 20. Nositeľov tohto mena na Slovensku oslovujeme klasicky Jurko, Ďuri a podobne O týchto mužoch e, možno povedať, aj to, co sa šíri, že sú veľmi komunikatívni, však napokon vieme, ako to svojho času riešil, aspoň z dobového rozprávania Juraj Jánošík, že teda tým bohatým bral, chudobným rozdával. Dnes berie sa zo všetkého, bez ohľadu na to, v akom ste postavení. Podľa historického kalendára sa na Juraja v roku 1549 v Bardejove narodil vzdelanec, polihistor, lekár a učiteľ Juraj Heniš, autor prehľadu starého aj nového zemepisu, aj národno-kultúrny diateľ, katolícky hodnostár, mecén slovenského učeného tovarištva, prekladateľ a vydavateľ Juraj Palkovič sa narodil na Juraja v roku 1763 vo Veľkých Chlievanoch. No a tým na Slovensku najznámejším je už spomenutý Juraj Jánošik Sterchovej. Jeho zbojnícky život, ten sa stal námetom mnohých, aj umeleckých diel, básní, románov, divadelných titulov, odrazilo sa to aj vo výtvarnom umení, filmy, to je už klasika. V roku 1921 bratia Siakeľovci točili ten prvý známy, o 15 rokov neskôr Martin Frič, v rokoch 1962-63 Paľo Bielik. Úspešný bol aj poľský muzikál Na skle maľované, ktorý vychádzal z tejto legendy patron rytierov a vojakov Svetý Juraj, tak toto pripadá rovnako na 24. aprílový deň. No a z tých známejších Jurajov Fandly, e, Juraj Herc, e, to bol režisér, Juraj Kukura, Juraj Nuota, Juraj Lehocký, to bol zase hudobník, skladateľ, Juraj Sabadoš, e, Juraj Bartoš, Juraj Jakubisko, No a v Českej republike, pokiaľ by sme teda prešli k menu Jiří, tak sa ich tiež narodilo dosť. Jiří Adamíra, Grigar, eh, Kodet, Krampol, Menzel, Grossman, Suchý, Šliter, Sovák, Šmicer, Zmožek, Stivín, Voskovec, Bartoška, Lír, Cízler, Jiří Brabec. Potom tam je Jiří Trnka, alebo bol Jiří Raška, skokan na lyžiach. No a v zahraničí na deti tiež, ale to už asi skôr pod menom George. Washington, Bush, Lucas, Orwell, Harrison a tak ďalej. A aj vlastne Gagarin bol Juraj, aj keď mu hovorili Jurij. Ešte tu máme nejaké tie sviatky, k tomu postupne, aby sme postihali aj nejakú tú muziku. Z tej nasledujúcej môžu mať radosť priaznivci Michala Penka, aj to je jeden z aprílových oslávencov. 19. si pripomenul už 56. narodeniny a tak tomu to spievalo v januári roku 1989. jak omámená, s hlavou položenou dlaní svých. A tak si teď sedám k tobě, poslouchám tvý vyprávění. Někde v dálce zazněl tichý smích. dnes príspevok zo strany Michala Penka, ktorého ako speváka v 85. prijala skupina Lucie, ale čoskoro eh, ho v podstate zlanáril pod ochranné krídla Vladislav Štajdl a s jeho orchestrom mal možnosť zrealizovať aj svoju albumovú jednotku, pričom ukážku máme za sebou. A jeho hviezda začala potom veľmi rýchlo stúpať hore a vďaka singlovkám e, typu Odpustite nám, respektíve Má daleká, sa stal idolom dievčeniec v niekdejšom Československu, aj chlapcov samozrejme. No a písal aj pre iných, hlavne pre Ivetu Bartošovu, tá tichá píseň Útoč láskou, Závod s mládím, toto sa objavovalo na jej albumovej dvojke s názvom Blízko nás. Sám mal možnosť teda sa potom zmeniť na rockera, so skupinou Sing Sing ponúknuť druhý album, ten úspešnejší e, titul s názvom Obláznech, to už je počiatok 90. rokov. No a potom došli, no, došlo aj na tej smutnejšie veci okolo drogovej závislosti a podobne. Dnes by mal byť už teda, tak povediať, za zavodou, aj keď ono to pri mnohých je trošku komplikovanejšie, ale snáď sa mu už bude len dariť. E, vyzerá to nádejne, že by aj nejaké tie koncertníky mohli byť a môže byť, že pribudnú aj ďalšie pesničky, či to bude o obdobnej muzike, to sa len môže ukázať neskôr, dnes to bola len jedna záležitosť z jeho strany, dostaneme sa ešte k jednej rokovej smršti o chvíľočku, ale predtým ďalší pohľad do dnešného kalendára, ten Sviatok svätého Juraja, to je ten základ, na ktorom to máme postavené, patrón vojakov, rytierov, lukostrelcov, skautov, rolníkov, baníkov, sedlárov, koba, kováčov, debnárov, artistov, koní, dobytka, pocestných chovancov v ústavoch. No má toho chudák na starosti veľa. Zobrazovaný ako mladý krásny bojovník v rytierskom pancieri sediaci na koni a dorážajúci na draka, ktorý sa zvíja pod koňom. Podľa tradícií bol Juraj vojakom rímskeho cisára Diokleciána v čase tvrdých zákonov proti kresťanom niekedy medzi rokmi 303 až 305 e, pristúpil pred cára, respektíve vtedy cisára, smelo bránil a vyznával vieru v Ježiša Krista a za svoj čin bol uvrhnutý do vezenia, sťatý. No, užil si svoje. Deň skautov, lebo teda Juraj je aj s tým patrónom tak je to spojené tiež s legendou bojujúcou za dobro a spravodlivosť. Zakladateľom skautingu sa stal Lord Baden Powell, ktorý vybral pre skautov znak v podobe ľalie. Pôvodne slúžil na označenie severu na mapách návorníkov. Skauti by v tento deň mali obnoviť svoj sľub, záväzok boja dobra proti zlu, pravdy proti lži, lásky proti nenávisti. Máme málo skautov, zrejme, vidieť to aspoň aktuálne aj na tých udalostiach, ktoré sa dejú. Mali by byť ochrancami aj chorých a slabších a vždy pripravení vykonať dobrý skutok, pomôcť blížnemu, chrániť prírodu a aj ľudské výtvory. Svetový deň vodiacich psov, toto sa oslavuje v spolupráci s Medzinárodnou federáciou cvičiteľov od roku 2002 je to určené teda na pripomenutie si skvelej práce slepeckých psov na celom svete, vďaka ktorým nevidiaci slabozraky môžu aj bezpečne napríklad cestovať. No a Svetový deň laboratórnych zvierat, aj ako Deň boja proti vivisekcii, ten bol vyhlásený ešte v roku 1979 britskou národnou spoločnosťou, stanovený na deň keď sa v roku 1882 rodil Lord Hugh Dowding, maršál letectva, aj prezident Národnej spoločnosti proti vivisekcii. Cieľom tohto dňa je informovať verejnosť o náhradných vedeckých možnostiach pre výskum v oblasti kozmetiky, toxikológie, medicíny a zmierniť alebo zakázať testovanie kozmetiky na zvieratách. Spotrebitelia by si mali uvedomiť, že v mene vedy je spôsobené utrpenie a bolesť miliónom zvierat a tak by mohli bojovať proti vivisekcii napríklad nákupom výrobkov netestovaných na zvieratách. Tento svetový deň laboratórnych zvierat sa pripomína od roku 1986. Aktivisti tiež zvyknú organizovať rôzne zhromaždenia a protesty tlačové konferencie, ďalšie akcie. No ale zatiaľ až taký úspešný zrejme nie sú, hoci nie je to témou dňa číslo 1, nemáme to na očiach. Možno to je len témou noci, také čarovná na nás teraz čaká. Svojho času s ňou prišlo 5 muzikantov, točili to od marca do augusta roku 1990, konkrétne teda Robert Vondrovic ako bubeník, basgitarista klávesák Karel Adam a gitaristi Daniel Krop a Jaroslav Bartoň, súčasť skupiny Grayson, na ktorej čele stál Láďa Křížek. 61. narodeniny si pripomína v týchto dňoch. Ten jeho narodeninový čas e, sa spája práve s dnešným termínom Rok 1963 sa písal, keď sa narodil, prešiel si všeličím, bola tam skupina Vitacit, bol tam Citron a potom práve Grayson, ale aj solový produkt Zlatý chlapec, ktorý ponúkol na počiatku 90 rokov. Tá čarovná noc by to snáď dnes mohla celkom fajn doplniť tie prvé dva tituly. ozvěnou se připomíná za rok a den jen jedenkrát noc pokladů zem se otevírá skálu najdeš do kořán Vyšel tvůj čas a teď můžeš jít dokázat, že máš Kosíček, to je hlas úžasný, rodák z mesta Louny, ktorý ako rocker sa prekľučkoval až po súčasnosť, keď opätovne teda je súčasťou skupiny Citron. Nezabudnutelných je viacero momentov, aj ten 20. október roku 2018, keď sa posadil do nášho štúdia spolu s Taniou Kauerovou, Radimom Pačískom v rámci e, túr súboj Rebelov, ktorá prebiehala, alebo toto túr prebiehalo v roku 2018 spolu so skupinou Tublatanka, tak zavítali aj do Banskej Bystrice a bolo úžasné, e, že si našli čas a posadili sa aj k nám takže je možné v archíve sa dopracovať aj k tomuto záznamu. Dnes jedna pesnička, ale určite sa Láďovi budeme venovať aj v iných e, vydaniach e, tohto bloku slova a hudby, pretože je to postavené aktuálne na iných interpretoch. Na keby sa nehrá, ale keby bolo keby, tak by mohol byť aspoň súčasťou bloku album na tento týždeň, ale Naša pozornosť bude upriamená skôr k menám, ktoré už sú len v kalendári, pretože aj Aleš Zigmund a jeho 80. výročie narodenia je len o spomienke, keďže nás opustil v novembri pred tými šiestimi rokmi. Svojho času teda gitarista, hudobný aranžér, textár a skladateľ, rodák z obce Hrotovice, čo by malo byť, alebo mestečka v okrese Třebíč, No a tento pán, ktorý ako 6-ročný sa začal venovať hre na husle, súkromne sa venoval aj štúdiu hudobnej teórie na ľudovom hudobnom konzervatóriu v Prahe, áno a jeho začiatky tie sú spájane s brnenskou rokovou skupinou Vulkán, kam prišiel na prelome rokov 1966 až 67 ako gitarista a krátko potom sa stal aj vedúcim celého zoskupenia a autorom väčšiny pesničiek. E, vo Vulkáne pôsobili ako speváčky sestry gréckého pôvodu Marta Atena Elefteriadu. V roku 1970 kapela činnosť ukončila, jej členovia ale prešli potom do novo postavenej skupiny Aleša Zigmunda, ktorá toto duo Marta Atena sprevádzala, no a orientovali sa na produkciu pesničiek takého stredného prúdu. Napokon, čo budeme o tom hovoriť, poďme si vypočuť Srdce na dlani. Mm. oslávenca, lebo 16. Eh, si mala možnosť 76. narodeniny pripomenúť Tena eh, na Martu, ktorá je o dva roky zhruba staršia. To čaká až eh, v septembri tento sviatok, takže dnes v nahrávke, ktorá bola zrealizovaná v roku 1970 v štúdiách Československého rozhlasu v Brne, podporená aj textárom Pavlom Cmíralom, veľký sláčikový orchester tamojšej inštitúcie spolu so skupinou Aleša Zigmunda. To teda dával dohromady, pokiaľ ide o samotného e, Aleša Zigmunda, ten potom v 70. rokoch začal pracovať ako redaktor vydavateľstva Panton. Neskôr založil vydavateľstvo Edit, ktoré potom aj viedol na počiatku 90. rokov a tiež pracoval ako hudobný nakladateľ producent, nielen pre toto vydavateľstvo, ešte tam boli aj ďalšie. No a ako solový interpret vydal aj niekoľko albumov s gitarovými instrumentálkami, k čomu sa tiež ešte dopracujeme, ale bude tu znieť ešte jedna pesnička, kde sa podpísal ako skladateľ pod tento titul na počiatku e, tých 70 rokov. To bola spolupráca aj so skupinou Františka Ringo Čecha, ktorej v tom čase bol hlavným speváckým interpretom Viktor Sodoma, než tam nastúpil Jiří Schellinger a v decembri 1972 v Dejviciach e, mali možnosť teda zaznamenať aj titul nazvaný Proč si mne lásko? Proč si mne lásko? dřív. Usadil se mi znovu milá na tváří, však uvnitř pláč, ze slzí déšť. Na srdce mé velká únava padá a ten môj smích je starý lhář. A já se stydím za slzy, tak masku nosím. Já dělám šaška, je to jen maska, je to jen maska, uletá celý sníh zas ve tvářích a moje ruka jiné díčí vlasy hladí. Však uvnitř pláč, ze slzí déšť, mi moje rozpálené srdce chladí. A ten můj sníh je starý lhář, že jsem tě ztratil, že se trávím, to mi vadí. sa to aj objavilo na singloch vydavateľstva Suprafon, ale bolo si treba ešte počkať, lebo pesnička, ktorá bola na Ačku, tá sa točila až 3. marca roku nasledujúceho, titul Béďa Slon, rovnako teda no, spolupráca s kapelou Františka Ringo Čecha, Viktorom Sodomom, ale to už nebola melódia samozrejme ehm, Aleša Zigmunda, tam už ehm, išlo o takzvaný dovezený titul a tradične spievaný v tom čase aj Viktorom Sodomom a mnohí ďalší preberali, ponúkali cover verzie. Tá záverečná nahrávka, k nej sa tiež dopracujeme, ale poďme sa pozrieť teda aj na udalosti, ktoré nám aktuálny termín ponúka, lebo aj tá história je celkom pestrá. Aspoň teda tie vzdialenejšie ročníky zastúpené štyrmi udalosťami, keď e, v roku 1792 sa to točilo okolo úplne inej muziky, Claude José Rouget de Liesel zložil revolučnú pieseň Marsejézu, ktorá sa potom o tri roky neskôr stala štátnou hymnou vo Francúzsku na Pražskom konzervatóriu najstaršej škole svojho druhu v strednej Európy rozbehli výučbu, to bol rok 1811 aj sa pochodovalo a môže byť, že sa aj spievalo smerom na Devín. Študenti Bratislavského lícea uskutočnili pod vedením Ľudovita Štúra tú pamätnú vychádzku, eh, kde sa vyslovili za seba určovacie právo pre slovenský národ a prvý raz použili názov Bratislava na miesto dovtedy zaužívaného Prešporok a tiež sa spievala hymnická pieseň Hej Slováci od Samuela Tomášika, ktorá sa stala hymnou štúrovského hnutia revolučných rokov 1848 a 9 a zápasu Slovákov v Uhorsku za národnú a štátnu slobodu, pričom v rokoch 1939 až 1945 to bola aj štátna hymna Vojnovej Slovenskej republiky. Účastníci pamätnej vychádzky si tam volili aj slovanské mená. Devín, ten je od nepamäti symbolom slovanskej minulosti a je to aj o tej národnej hrdosti v literárnom diele Jana Kolára, Jana Holého ožívali myšlienky národného uvedomenia sa a podľa nich bol Devín symbolickým začiatkom ehm, tohto teritória a spájal v sebe tradície Veľkej Moravy, Cyrilometodskej misie. Hrad sa začal chápať ako hlavné sídlo Veľkej Moravy a Slovenska. Kult Devína vyvrcholil v pamätnom výlete štúrovcov v tom roku 1836, čo pripadá na tento aktuálny termín, 24. aprílový deň. A Ľudovič Štúr a jeho družina na tzv. hroboch dávnej slávy prisahali vernosť národu a jeho túžbam. Posledná vec, to je rok 1854, je to také malé jubileum, došlo na svadobné koláče, Alžbeta Bavorská alias Sisi a František Jozef I mali svadbu práve 24. apríla. No i túto dvojicu registrovali hlavne cez romantický titul o teda Sisi a trošku samozrejme upravený, aby to pre diváka bolo skôr o príjemnom, že ten život prinášal aj tragédie, tak to už bola trošku inak písaná história, ale snáď to neublížilo tým, ktorí majú radi históriu aj vo filmoch takú, aká bola naozaj aj v skutočnosti, ako bola napísaná. Pre romantikov to môže byť celkom príjemné sa pozrieť na všetky tie tri časti, aj keď samozrejme boli tam aj tie zdravotné komplikácie a podobne, ale napokon sa to skončilo skôr príjemne. My si romantiku ako takú pripomenieme aj vďaka Alešovi Zigmundovi v apríli roku 1978 v štúdiách Československej televízie v Prahe spolu so Sláčikmi Jana Hrábka zaznamenal aj jednu z úžasných svetových melódií, tradicionál, ktorý ako romantický valčík ponúkol práve v tejto podobe. Americký valčík. Ono to aj neskôr uzrelo tiež svetlo sveta ako pesnička, nielen instrumentálka. V našich zemepisných šírkach napríklad v marci 1983 s tým prišla Marcela Králová Láska k nám přilétá to bol single, ktorý jej otextoval Miloň Čepelka takže aj ona sa môže pochváliť jednou z verzií tohto úžasného titulu, ale dnes to bolo o spomienke teda na Aleša Zigmunda. Ten jeho životný príbeh sa uzavrel 7. novembra 2018 v obci Klučenice v okrese Příbram. No, pokiaľ ide o ďalšie udalosti, ktoré si ešte môžeme doplniť a z toho dnešného dátumu povytiahnuť, tá pasáž eh, rok 2000, do roku 2000 teda to 20. storočie, tak e, prinášala žiaľ teda aj veľmi smutné udalosti. Jedna z nich je z roku 1915, keď v Turecku vyvrcholilo hromadné vyvražďovanie arménskej národnosti až 1,5 milióna obyvateľov. Išlo do, o, vtedy o jednu z najväčších genocíd na príslušníkoch jedného národa do druhej svetovej vojny. Tá udalosť sa pripomína ako Deň solidarity s arménským ľudom, ktorý ustanovil Európsky parlament v roku 1987. Keď sa ešte vrátime k Devínu, v roku 1921 sa uskutočnil Národný beh Devín Bratislava v tento deň. Prvý výpadok atletického podujatia bol potom o 7 rokov neskôr Prerušila to aj druhá svetová vojna, tú tradíciu, až do roku 1948. Potom ďalšou dlhou prestávkou bolo obdobie medzi rokmi 1951 až 67. Od 71. sa história národného behu Devín Bratislava už neprerušila ani raz, až teda <laughs> prišiel COVID v roku 2020, vtedy sa beh nekonal o rok neskôr to bolo o virtuálnom behu a v 2022 sa to už začalo vracať do tzv. E, klasických koľají. Historicky najvyšší počet účastníkov na tomto behu, ten bol v roku 2017 6696 z nich preteky dokončilo 6015. Zrejme boli popri trati aj celkom slušné lákadlá, zastávky, tak už sa do cieľa nezamierilo alebo netrafilo. Ale mohli byť aj samozrejme vyčerpania a podobne. V roku 1949 v Prahe na zlučovacom zjazde Národných zväzov mládeže, ktorý sa začal práve v deň predchádzajúci, vznikli Československý zväz mládeže a pionierská organizácia – ktorá bola teda organizáciou pre deti a mládež, existujúca od toho roku 1949 až po 68. mala mm, okrem iného teda uľahčovať pôsobenie komunistickej strany na mládež vo veku školákov, základných škôl, tlačili nám kaleráby. E, ono to vzniklo aj v roku 1949, keď sa registrovali a preregistrovávali oddiely zo zakázaných detských organizácií typu Junák, Orol a mnohí ďalší. Obnovené to bolo po skončení druhej svetovej vojny. Počas obdobia Pražskej jary v 68. sa organizácia samovolne rozpadla. Po dvoch rokoch v období normalizácie e, potom vznikla pionierská organizácia Socialistického zväzu mládeže. A takže šatky a vieme ako sa dával palec na čelo a ruka dvíhala a sľubovalo sa. Rok 1953, vtedy britská kráľovná Alžbeta II udelila rytierský titul vtedajšiemu britskému premiérovi Winstonovi Churchillovi. Kozmonaut Vladimír Komarov, pre neho bol rok 1967 a tento termín posledným v živote keď zomrel v pristávacom púzdre rakety Soyuz 1, pretože sa mu neotvoril padák. Ehm, s kozmonautikou ehm, má súvis aj udalosť o 3 roky mladšia. Čína v roku 1970 úspešne vypustila svoje prvé kozmické teleso, družicu. Ehm, výbor na obranu nespravodlivo stíhaných, ten bol založený v roku 1978 bolo to Združenie občanov eh, v socialistickom Československu, ktorého cieľom bolo sledovať a zverejňovať prípady ľudí vystavených pre svoje politické alebo náboženské presvedčenie a činnosť eh, trestnému stíhaniu alebo inej forme útlaku zo strany štátu bol založený toho 24. apríla 78 a vo svojej činnosti bol úzko naviazaný na členov Charty 77. Členovia a aktivisti výboru boli za svoju činnosť samozrejme aj vždy pochválení súdruhmi, tým, že ich prenasledovali a celkom tvrdo postihovali. Neviem, kde bol ten výbor pred krátkým časom. Zrejme už tí, ktorí vtedy boli odvážni, tak eh, tí už eh, sa tejto činnosti nedopúšťali a tí neskôr narodení na to nemali toľko odvahy. Pokiaľ ide ešte o 90. roky, v Spojených štátoch z misu Canaveral v roku 1990 odštartoval raketoplán Discovery na palube s Hubbleovým e, teleskopom. No a popravné čaty v Rwande tie v roku 1998 popravili 22 ľudí zodpovedných za genocídu z roku 1994, pri ktorej v tejto stredoafrickej krajine zahynulo približne 800 tisíc ľudí. My sme až takéto čísla počas covidu nemali a ani popravu by nebolo ideálne riešiť, ale aspoň upratať tých, ktorí môžu za to, že to tu vyzeralo ako vyzeralo. To by sme snáď urobiť mali, ale kto je ten pravý, kto môže súdiť? Aj keď k určitej pravosti ako takej sa hlási a v tej nasledujúcej pesničke nám o tom aby bude spievať Jozef Laufer. Ideme si zaspomínať na neho a začneme nahrávkou, ktorá nás ešte pozdrží v 70 rokoch. Spolupráca s autorskou dvojicou Petr Habka a Zdeněk Rytíř. Tá vyústila aj do pesničky, ktorá dostala názov Ja sem ten pravý. Ja sem ten pravý. jsem ten pravý muž, který nezná strach. Věřte mi, slečno, i kdyby přišel vrah. Já řeknu ha, on řekne ach, a jaký bývá ten starý vrah. Já jsem ten pravý muž, který nezná strach. Já jsem ten pravý muž, který má rád vás. Vierte mi, slečno, trápim se pro váš pas. Nechoďte pryč, se zas. Pro vás bych zpíval třeba i pas, Já jsem ten pravý muž, který má rád vás. Hmm. Já jsem ten pravý, já jsem ten pravý, pravý vám. Já jsem ten pravý, já jsem ten pravý pán. přísahám. Já jsem ten pravý, já jsem ten pravý, dravý, zdravý, hravý, elegán. Já jsem ten pravý, já jsem ten pravý, Don Juan. Já jsem ten pravý, já jsem ten pravý, pán. sem ten pravý, já jsem ten pravý elegant. Ja jsem ten pravý, já jsem ten pravý pán. Áno, tieto kroky už žiaľ nebude možné zaznamenať pretože nám 20. apríl tohto roku už teda Jozefa Laufra navždy zobral, hoci samozrejme od toho roku 2020, keď ležal v kóme v pražskej nemocnici v Motole po operácii srdca, tak e, to mnohí už očakávali, kedy nastane tento okamih, lebo ani tí najväčší odborníci už neverili v návrat do tzv. normálneho života takže sa na to už bolo treba pripraviť a ona tá správa nakoniec predsa len doputovala. Každý máme počas svojho života e, na svoje konto si pripisujeme aj rôzne prešľapy, ku ktorým sa neradi vraciame. Je možné, že aj v prípade Jozefa Laufra sa dajú nájsť, hlavne z tých 70 -tých rokov. Niekto to môže spájať e, s pesničkou Ten strom je náš, ktorú zložil s Karlom Zichom k 30. výročiu Slovenského národného povstania, iný zase s titulom Dopis Svobodné Európie, ktorú v 76. naspieval ako na oslavu tajného agenta Minaříka, bol aj autorom textu spoločne so skladateľom Bohuslavom Myslíkom. Nahrávka údajne aj z archívu Českého rozhlasu zmizla, ale Česká televízia tento záznam má. Kvôli tomu s ním údajne odmietal vystupovať, on zavyčítal. A niektorí ľudia boli zásadoví a týmto smerom, čiže k Jozefovi Laufrovi sa obracali vždy s nevôľou, vďaka takýmto titulom. My si budeme všímať skôr to pozitívne, samozrejme, a ten príbeh, ktorý započal 11. augusta 1939, rozoberať viac po tej stránke hodnotnejšieho, čo nám tu po ňom teda zostáva. Tých nahrávok, ktoré tu dnes zaznejú, bude teda 5. Dostaneme verný tomuto číslu. A pokiaľ ide o tú druhú pesničku v poradí, to si pripomenieme album s názvom Dospielým detem. Ten sa dával dohromady v tom 75. roku, aby v roku nasledujúcom vyšiel. A došlo aj na pôvodné veci, došlo aj na cover verzie, pričom z tej druhej várky titulov je aj skladba, ktorej text dodal Pavel Žák so zmiešaným zborom skupiny Jana Václavíka, pričom tá sa neskôr zmenila na kapelu Golem a bola v podstate dlhodobo s prievodným telesom Jozefa Laufra, ale aj iných interpretov, pretože služby využívali aj Petra Janu alebo Karel Černoch a ďalší, tak eh, s Josefom Laufrom zrejme vystupovali najčastejšie a aj zaznamenávali jednotlivé albumy spoločne. Tento album detským dospelým detem bol otváraný práve titulom, ktorý bude ako druhý v poradí znieť Mesto plné přítelkyň. Výkladní skříň, město plné přítelkyň, mini, mini, maxi, vína, kina, taxi, je nám stále míň. Pospíchám, neboť mám První rande s dvous. Škrt jsem věk a stíny, vyžahlil jsem džíny, připěl módní vous. Přesný čas, přísný hlas, suše počítá. Na mě je však krátký, ve mně tichá zpátky, když láska procitá. Výkladní skříň, město plný je nám stále míň. Nejhezčí bál, letní soumrak vypadá, lásky letí duho, jedna stíhá druhou, pak se tačí dál. Mnohý muž říká už, už mi není pár. nestojí už o švih, prostě jsem to prošvih a dneska už jsem star. Pro nás čas jak vlak jezdí každý den. A když se občas tváří, že nám beze stáří, tak stačí výjít ven, kde najde výkladní skříň. Město plné přítelkyna, mini, mini, maxi, vína, kina, taxi, je nám stále míňa. a druhou, pak se ta třída výkladní skříň. Město plné přítelky, mini, mini, maxi, vína, na taxi, je nám stále mi nejhezčí bál. Letní soumrak mi prodal a lásky letí duhou, jedna stíhá druhou a pak se ta třída Jozef Laufer a rok 1939, to ide dohromady, narodený vo Francúzsku, rodičia sa poznali v Španielsku, kde e, v maminej rodnej krajine zúrila občianská vojna. Ocino tam v tom čase pôsobil ako dobrovoľník v Československom lazarete Jana Amosa Komenského, no a po skončení vojny sa obidvaja presťahovali do Francúzska. Po porážke Francúzska počas druhej svetovej vojny rodina presídlila do Anglicka, aby ušli pred e, fašistami v podstate. Jozef Laufer tam potom e, prežil prakticky celé detstvo. Do Československa sa vrátili až po druhej svetovej vojne. Cesta k umeniu viedla cez odbor elektrotechnika, výskum a aj e, tá povinná vojenská služba tu bola základná, počas ktorej začalo s ochotníckým divadlom. No a po vojenčine potom nastúpil do Pražského divadla ABC, venoval sa aj prekladateľskej činnosti. No a bola by škoda samozrejme nevyužiť jeho vysokú úroveň aj španielštiny, aj angličtiny, aj nemčiny. V polovičke 60. rokov vyštudoval Divadelnú akadémiu muzických umení, čo spustilo teda jeho kariéru úspešného umelca a zaznamenával potom už aj pesničky. Hlavne v tých 70 rokoch pribudali albumy, e, ktoré potom rozšíril aj produkt nasledujúci. My si pripomenieme aj album Komediant, paradoxne teraz úplne poslednou pesničkou, ktorá tam bola zaznamenaná v apríli roku 1979. Tu si už vystačil ako interpret a aj textár sám. Melódiu Nila Sedaku nazval Tvůj smích, tvé tóny. Vrátim mikrofon a vytratím se do opon. Možná ještě z dálky zazní zbloudilý tón Čas letí jako blesk, až ztratí moje píseň lesk. A tvůj smích, mé tóny, tu zůstanou dál. Až budu stára sám, jen potichu si zaspívám a projdu ještě chůr prochází dlouhou, ta místa, která znám. Až povyroste les a ztratí moje píseň lesk a tvůj smích, mé tóny tu zůstanou dál. Takže zatím, než se ztratím, ať je každá chvíle hrou. Takže zatím, než se vrátím, chci dát na skledanou. Mám tu ještě tón. Mám tu ještě tón. Než vytratím se do opon. Zbývá ještě chvíle pouha i na bontón. returning, who's got old dollars. tu zrúskanou dál. Yeah, tvůj smích, mé tony, tu zrúskanou dál. Yeah, tvůj smích, mé tony, tu zůstanou dál. tebou dál. A zostanú tu pesničky, ku ktorým sa určite budeme vracať. Jozef aj so svojím rok mladším bratom Alanom, teda prišli do toho Československa. Po skončení druhej svetovej vojny od roku 1950 žila celá rodina v Prahe. Ocino Maxim bol úspešným detským ortopédom. No a Jozef ten sa vyučil v Tesle vo Vrchlabí, potom už bolo spomínané, pracoval aj vo výskumnom ústave vákuovej techniky, No, základnú vojenskú službu prežil na Slovensku, ako vojak sa venoval aj pantomíme, režíroval, hral ochotnícke divadlo, hostoval v tom divadle ABC a pripravoval sa ku skúškam na divadelnú fakultu, kam ho prijali a počas štúdií založil aj pantomimický súbor zvaný Radar. V rovnakej dobe vyučoval pantomímu na tanečnom konzervatóriu a niekoľko mesiacov pobudol aj na Kube ako tlmočník španielštiny Točil filmy, rôzne hudobné programy, takto začala jeho kariéra speváka, baviča v divadle Semafor. Hostoval aj v Národnom divadle, ako host vystúpil aj v muzikáli Gentlemani. Absolventom sa stal v roku 1965, no a ďalej pracoval v oblasti zábavy. Na konci 60 rokov točil albumy aj pre zahraničné gramofónové spoločnosti, objavil sa v zábavných programoch jeho brat Alan ten emigroval v 68. O rok neskôr sa Jozef oženil s výtvarnou, e, s kostýmovou výtvarníčkou Irenou, rodáčkou zo Slovenska. Na, no a v tom istom roku sa im narodila aj dcera Ester, pracujúca potom neskôr ako humanitárna pracovníčka v oblasti ľudských práv, nielen doma, ale aj e, v zahraničí. No a Jozef Laufer točil jeden titul za druhým, pesničky či už teda kvalitatívne radené medzi e, vydarené alebo skôr medzi také, ktoré môžu upadnúť do zabudnutia. Vystupoval so skupinou Golem aj ďalšími orchestrami, zahral si aj v muzikáloch typu Pokrvní bratia, Hamlet, Galileo, Jekyll Hyde. Vystupovanie doma v zahraničí to už bolo v podstate tradičné. A čo sa týka no, filmových titulov, Petrolejové lampy, prípadne seriál Inžinierská Odisea, kde si zahral jedného zo zahraničných investorov, ktorý napokon napálil Michala Dočolomanského, pracujúceho v podniku e, zahraničného obchodu. Aj toto je jedna z e, jeho skúseností s tou seriálovou tvorbou. Život takto prebiehal, utekal, až sa to dopracovalo aj k bodu, ktorý si teraz pripomenieme, album Dlouhej den, to už sú 90. roky, spolupráca s Jiřím Jelinkom ako spoluautorom tejto pesničky, kde golem Jana Václavíka natočil podklady a Jozef Laufer si to opätovne otextoval práve pesničku s názvom Život utíká. Život utíká se s nima prát. Hedvice z pátéce jsem v srdce dal a vzal. Život utíká, život utíká, Kdy zmoudřím já, se můj táta ptá. Pak v klubu filmovém já k dívkám nabral směr. Jen mírně lhával jsem, že já jsem režisér. Léčky jsem dával všem a pár jich nachytal. Život utíká, život utíká, když zmoudřím já se můj táta ptal. Se ženami já jsem tu žil hůř i příjemně. Už jim hlavy nepletu a koukám do země. Jen ještě tam letu bych snad si i vzal. Život utíká, život utíká, kdy zmoudřím já, marně ptám se dál. Život utíká, život utíká, kdy zmoudřím já, ptám se tam. Kdy zmoudřím já, marně ptám se tam. 24. apríl spomíname na Jozefa Laufra. Ešte jedna nahrávka, asi najočakávanejšia v tomto bloku. Priestor dostane, existujú dve verzie. Jedna má 41, druhá je o 3 roky mladšia. Dáme si tu albumovú, e, ktorá v tom 83. vyšla skôr ako singlovka. A to už teda vydavateľstvo Pantón bolo naposledy oslovené, respektíve tá spolupráca, lebo potom po úspechu albumu Duvier neznámy e, po ňom siahlo vydavateľstvo Suprafon, zvyčajne to bolo práve tak, že najskôr v Pantone a keď sa dostavil úspech, tak šup, prišli chápadla zo suprafonu a pletiali <laughs> ho do tejto stajne. Nie len Jozefa Laufra, boli tak aj iní. Michal David začínal tiež, prvý album ponúkol cez Panton a keď v suprafone zistili, že je predajnosť veľmi vysoká, najskôr vydali zbierku singlov a potom aj LP platňu Nonstop. To mnohí mohli zaregistrovať a Jozef Laufer potom bol tým ďalším v poradí, kto podobne dopadol, ale on už cez Panton vydal samozrejme aj tie predchádzajúce tituly, eh, z ktorých sme si nejakú ukážku pripomenuli. Aj dnešný hudobný kalendár no, ponúka celkom zaujímavé postavičky z takých tých celosvetovo známych. To sú dve dámy. 82. narodeniny si pripomína Barbara Streisand, rodáčka z Brooklynu, speváčka, filmová, muzikálová herečka, ktorá chcela byť speváčkou od malička. Po skončení strednej školy aj sa zúčastnila nejakých tých súťaží amatérských spevákov a aj vyhrala, získala prvý angažmán. Na Broadway dostala prvú príležitosť ako 20-ročná v muzikáli. Vo februári 1963 vydala prvý album a hneď bol odmenený dvomi cenami Grammy v tých ďalších rokoch už zbierala v podstate len samé úspechy, takže muzikály Funny Girl alebo Hello Dolly, známe to tituly. Aj vďaka tejto dáme v americkej singlovej hitparáde mala 20 pesničiek. Prvou bolo People z muzikálu Funny Girl v máji 1964, no a tých hitoviek sa nazbieralo naozaj veľa aj dueta s Nilom Diamondom alebo Donou Summer Woman in Love zo septembra 1980. Toto všetko dobilo prvé miesta v hitparádach, takže 40 albumov v podstate by malo byť na svete a 56 krát bola nominovaná na cenu Grammy, 10 ocenení aj získala, zahrala si zhruba v 20 filmoch, tým prvým bolo opäť Funny Girl zo septembra 68 a dve sošky Oscara by mali byť na jej konte. Snáď sa to ešte nezastavilo, aj keď samozrejme treba byť realistami. Dáma, ktorá by mohla byť jej vnučkou, tá je ročníkom 1982 menom Kelly Clarkson, rodáčka z Texasu, speváčka, ktorá v septembri 2002 sa stala víťazkou prvého ročníka speváckej súťaže Americký idol No a je to taká obdoba našej súťaže o Superstar, v podstate, lebo respektíve skôr naša súťaž Superstar je obdobou tohto titulu, lebo my sme väčšinou prišli s tým, čo už niekde v zahraničí vyskúšali, originalitu až tak veľmi ponúknuť nevieme. Za rok 2004 získala Kelly Clarkson dve ceny Grammy, no a e, celkom sa darilo aj vďaka ďalším radovým produktom. Mal by, mal by byť 8 albumov na jej konte, ak sa medzi časom nič nezmenilo. Zaradila sa medzi e, svetovo sledované interpretky. Keď sa pozrieme do toho československého kalendára, Láďa Křížek, ten už spomenutý bol, tak je tu ešte Janko Melkovič, ktorý bol rodákom zo Starej Ľubovne, rovesníkom Jozefa Laufra, tiež ročník 1939, skladateľ, klavírista aj herec. V 62. ukončil štúdium kompozície na konzervatóriu v Bratislave. Od roku nasledujúceho bol dramaturgom redakcie zábavných programov v Československej televízii. No a od 76. učiteľom na ľudovej škole umenia v Holíči. V 82. sa stal členom Radošinského naivného divadla. Tam v podstate zostal až do konca svojho života. Uzavrelo sa to 21. marca, čiže pred mesiacom. Tomu bolo 20 rokov. Mal 64. No, už sme si na ňu tiež zaspomínali. Dnes je to o čerstvom odchode v prípade Jozefa no a tak si dáme ako bodku práve pesničku s názvom S Bohem lásko, ja jedu dál. Rád bych dospal ještě jeden verš, už svítá a čaj bych si dal ještě jednou sú tvá ústa môj terč, s Bohem láskou ja jedu dál. Šedá dálnice a náklad za zády je môj svět, který niekto zmapoval. Svět tyráků skoubí na parády Bohem lásko, já jedu dál. Lnu nádrž, prosím, je tu někde telefon. Halo, halo, to jsem já, lásko. <laughs> ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh, tady jižní karneval, z mých pohledů budou si pošťáci číst. S Bohem lásko, já jedu dál. příští jízdy se mnou se zbal. Abych už víc já nemusel nad ránem říct, po čtyřech schody bral. Věř mi, věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích s ní cizí chlápek stál a tak jsem řekl jen s bojem lásko, já jedu dál. 30. apríl rok 1983 Smetanovo divadlo, tam sa vtedy Golem Jana Václavíka a Jozef Laufer nachádzali, aby zaznamenali teda 12 piesní na album dôvierne známy. Medzi nimi aj to, čo sme dopočúvali, pesničku s Bohem Lásko Ja jedu dál, ktorá sa stala zrejme pre mnohých najvýraznejším popevkom, ktorý nám tu po Jozefovi Laufrovi zostal. Pre dnešok je to všetko, ale priebežne z jeho strany ešte budú dostávať priestor a iné nahrávky. My sa teraz vrátime do 70. rokov, lebo máme na čo spomínať aj pri pohľade do roku 1977 v rámci rubriky, kde teda krok po kroku prechádzame jednotlivé ročníky od toho najvzdialenejšieho pre nás, čiže 1960 po súčasnosť. Potom budú znieť aj pesničky aktuálne. Tak teraz je to zastávka v roku 1977. Keď si svoje prvé dni života mali možnosť zaznamenávať napríklad aj dnešný oslávenec, herec, moderátor Juraj Mokrý. Práve dnes si pripomína narodeniny. A ako 77 nám pasuje do tohto zoznamu, spolu s ním sa medzi novorodencov v tomto roku e, zaradili aj trojlistok <laughs> výkvet politickej scény Miroslav Beblavý, Marian Kotleba alebo Emmanuel Macron – z toho umeleckého sveta Aleš Cibulka, Orlando Bloom, Lukáš Latinák, Karin Hajdu, Michal Jagelka, prípadne herec Jan Budař. Medzi spevákmi, speváčkami poprvýkrát svoj hlások mali možnosť svetu ponúknuť, aj keď v inej podobe samozrejme, Natália Oreiro, Shakira, Chris Martin, člen skupiny Coldplay, Richard Krajčo, prípadne Vlastimil Horvát, ten sa stal neskôr víťazom druhého ročníka súťaže e, Česko hledá Superstar. No a medzi športovcami uspeli potom postupne Kadel Evans ako cyklista, Rastislav Pavlikovský, Michal Hanzuš, Zdenochára, Vlado Orsák, e, Žerom Iginla, Richard Lindner ako hokejisti, kanoista Michal Risdorfer, futbalisti Silard, Nemet, Thierry Henry alebo Marek Mintal, prípadne Libor Charfrajták e, ako kladivár. Toto boli novorodenci 77. roku. A k udalostiam sa dostaneme postupne. Pokiaľ ide o pesničku, ktorá nás tam ako prvá bude mať možnosť e, vrátiť, tak e, to je titul, ktorý sa zaradil z dnešného pohľadu medzi nenápadné nahrávky Mariky Gombitovej, Igor Bázlik a Jan Štraser sa stali autormi skladby a Marika ju naspievala pod názvom Deň. Deň. rozhlasu v tom čase pesničky tohto typu tak e, mnohí ani netušili, že tu bolo aj dramatické, e, boli tu dramatické momenty v tom 77. E, vysielanie bolo také, že sme si mysleli, že je to všetko nádherné, lúčky kvítnu, kvetinky, rastlinky, ale boli tu aj ľudia, ktorí neboli dvakrát nadšení zo situácie v niekdejšom Československu aj preto 1. januára 1977 bola založená opozičná iniciatíva občianská pod názvom Charta 77. Názov dostala podľa rovnomenného dokumentu. Autori v ňom poukazovali na nedodržiavanie ľudských a občianských práv v Československu. Napriek tomu sa predstavitelia podpisom záverečného aktu konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe v Helsinkách v roku 1975, že sa zaviazali tieto práva rešpektovať, tak sa tak nedialo. Medzi autormi dokumentu sa objavili aj také mená ako Jan Patočka, Václav Havel, Václav Benda, Ludvík Vaculík a mnohí ďalší. Orgány štátnej bezpečnosti si ale posvietili na týchto signatárov a začali ich prenásledovať. V januári pod titulkom Stroskotanci a samozvanci vyšiel v eh, Rudom práve kritický článok odsudzujúci signatárov. Nič nové pod slnkom. Sami sme si už o sebe tiež prečítali všeličo. A v eh, týchto aktuálnych denníkoch. Oni boli vtedy označovaní za pestru zmes ľudských a politických stroskotancov, závislých antisocialistov, sluhov, agentov imperializmu, kontrarevolucionárov, reakcionárov, trockistov, sionistov a tak ďalej a tak ďalej. Dnes šírite ruskú propagandu, keď neplávate s prúdom. No a v reakcii na vydanie prehlásenie charty 77 bola potom do Národného divadla na sklonku januára zvolaná aj podpisová kampaň československých umelcov, ktorí svojimi podpismi mali manifestovať pevné odhodlanie novými tvorivými činmi prispäť k socialistickému rozvoju spoločnosti. Prevolanie za nové činy ve jménu socializmu a míru. Pre nich sa vžil skrátený názov Anticharta. Toto prečítala herečka Jiřina Švorcová. Väčšinu umelcov väčšina podpisovala dokument pod nátlakom alebo v dojme, že sa jedná o prezenčnú listinu tohto zhromaždenia a mnohí podpísali, aj vedeli čo a potom samozrejme hľadali rôzne spôsoby, ako sa od toho dištancovať. Niekomu sa darilo viac, niekomu menej. Legendárny bol napríklad František Ringočech, ale boli tam samozrejme aj ďalší, aj zo slovenskej strany. Február, ten bol o e, Jaslovských Bohuniciach, jadrovej elektrárni, kde došlo k havárii počas výmeny palivového článku, došlo k upchatiu chladiacich priestorov, no a k následnému prehriatiu. To vyvolalo aj rozstavenie palivových prútov a poškodenie. No a preniklo to aj do reaktoru, poškodili sa povrchy palív a e, došlo k úniku radioaktívnych látok. No a na medzinárodnej stupnici jadrových udalostí bola nehoda klasifikovaná stupňom číslo 4 zo 7 stupňov, prevádzka na najstaršom prvom reaktore elektrárne, ktorý bol spustený v roku 1972, už obnovená nebola v marci na následky niekoľko opakovaných e, vypočúvaní štátnou bezpečnosťou zomrel v Prahe na mozgovú mŕtvicu filozof, jeden z e, autorov Charty 77, profesor Jan Patočka. Jeho pohreb, ktorý sa aj za dozoru štátnej bezpečnosti konal o 4 dní neskôr, 17. marca, tak e, ten sa stal takou tichou manifestáciou odporu proti komunistickému režimu. E, apríl e, v Karlových Varoch e, vtedy bola dokončená rozsiahla budova kúpeľného hotela Termál. Ako posledná bola odovzdaná kultúrno-spoločenská časť hotelového komplexu. Akt otvorenia tak toho sa zúčastnili samozrejme aj súdruhovia na čele s tajomníkom Eh, UVKSČ Jozefom Kempným. Výstavba hotelového komplexu trvala 9 rokov. No a projekt 10 poschodového hotela s takmer eh, tromi stovkami izieb vystavaný na nábreží rieky Teplej. To bolo dielo architektov Viery a Vladimíra Machoninových. Pád vrtulníka to už preskočíme teda až do októbra v blízkosti bratislavského letiska. To tiež verejnosť zaznamenala aj z dôvodu, že tam zahynula manželka prezidenta Gustáva Husáka, eh, Viera Husáková, jej osobný lekár a trojčlenná osádka tohto stroja. No a pokiaľ ide o december, tak eh, môže byť, že udalosťou tohto obdobia eh, bolo to, keď 10. decembra na prvom programe Československej televízie mal premiéru úvodný diel 12-dielného seriálu Žena za pultom, točený režisérom Jaroslavom Dudkom podľa scenára Jaroslava Dítla. Seriál popisoval osobné aj pracovné starosti predavačky Anny Holubovej a jej kolegyň a kolegov pražskej veľkopredajne potravín v hlavnej úlohe s Jiřinou Švorcovou ono sa to bralo ako propaganda socialistického typu, ale zase viac sa tam riešili naozaj tie súkromné starosti, ako keby to malo byť postavené len na nejakých schôdzach. Bol tam aj prvomájový sprievod samozrejme a aj nejaké tie reči okolo toho, ako to bolo za kapitalizmu a ako je to úžasne za socializmu, ale viac sa tam riešili skôr medziľudské vzťahy a láska, neláska, rozchody a schádzania, než by hm, sa tam kosák a kladivo držali v ruke. A o riešení súkromných hm, starostí bude aj pesnička, ktorá nám pripomenie hm, ešte síce záver 76. roku, ale ono sa to potom objavilo v tom roku nasledujúcom na albume, ktorý dostal názov Chvála písní a to je už produkt zo strany skupiny Plavci, E, ktorá prišla aj s pesničkou, kde sa v pozícii textára objavil Ludek Nekuda a napísal celkom zaujímavý príbeh, tak schválne, že či by ste ho vedeli priradiť k niekomu z vášho okolia. Pesnička má názov Tak či tak. Už se stalo, už se přihodilo. se stálo, už se přihodilo. Tak, či tak, to smůla je větší, než nebylo milo. Kdo ví, zda mohlo se to vůbec stát, však není třeba říkat ano, stačí snad. Žil jednou hodný chlapec, 40 mu bylo let, měl jenom otce, matku a svůj malý dětský svět. Až řek jedenkrát, chci tati si brát, Zaženu dívku boženu, snad budeš ji znát. Ach běda, co dál, na to tatínek klkal. Ta dívka je sestra tvá, což matka neví. Tak, či tak, už se stalo, už se přihodilo. Tak, či tak, smůla je větší, než bylo milo. Dvě léta pak žil chlapec dále sám, však za dva roky řek, tati přání mám, znáš blaženu, tu chtěl bych za ženu, no. Je štíhla jako prut, má dům a sedm krůt, ach, běda co dál, na to tatínek neklkal. Blažena je sestra tvá, což matka neví. U, tak, či tak, už se stálo, už se přihodilo, muži. To smůla je větší, než by bylo milo. A léta ubíhají, padá vlas. Syn popsal blok a říká otci zas. Zde v bloku čteš na 40 men žen. Vyber mi, karou chceš, ať už jsem oženěn. Ach, běda se dál, na to tatínek lkal. Ty všechny jsou sestry tvé, což matka neví. se sám už se přihodilo. Či tak, to smůla je větší, než by bylo milo. I rozhodl se syn a před matkou si klek a s usedavým pláčem všechno, všechno jí řek. I zasmála se matka, řekla klidně se žeň, tvůj otec není otcem tvým, však on to neví. už se stálo, už se přihodilo, smíla je větší, než byla No, už sa stalo, už sa prihodilo. Spomienka hlavne na Luďka Nekudu, ktorý mal v tom čase nejakých 34 rokov, keď táto pesnička uzrela svetlo Sveta Rodak z Ostravy každoročne oslavujúci 10. októbra narodeniny, ročník 1942 ešte jeden pán narodený v tomto období priestor bude mať. Ludík Nekutá tu bol napokon do marca 88, to mal 45 rokov, keď po páde na schodoch, zrejme teda v dobrej nálade v úvodzovkách, sa vracal domov a došlo k tomu, k čomu došlo. No a tak tu boli už len potom takéto možnosti návratu k jeho tvorbe. Nám to pripomína rok 1977, keď e, sa na plátna kín dostali aj také tituly ako G. Duchové, což tak hledáci Špenát, alebo e, Honza Málem Králem s Jirkom Kornom, režiséra Bořivoja Zemana, tie Hviezdne vojny, Horúčka sobotnejšej noci, alebo Zviera, film s e, Belmondom, Jean-Paul Belmondo si tam zahral dve postavy, kaskadéra a herca hlavne ten Bruno Ferrari bol kúzelný. No a Bohemian Rhapsody, single, jeden z najlepších celosvetovo, uzrel svetlo sveta, soundtrack k filmu Horúčka sobotnejšej noci tiež mal veľký úspech, vďaka ktorému sa tvorcovia hudby, členovia skupiny Bee Gees, bratia Gibovci stali najpopulárnejšími umelcami sveta a najpredávanejšími od čias e, skupiny Beatles – No a tento titul znamenal aj posun štýlu v oblasti zvanej disco music, mm, presun do hlavného prúdu a stal sa dominujúcim hudobným štýlom v hitparádach na niekoľko ďalších rokov, ale vo svete tom hudobnom sa diali aj iné veci. Gitarista kapely Rolling Stones Kate Richards dostal pokutu 750 anglických libier za držanie kokainu ktorý u neho objavili ešte v havarovanom aute v máji roku predchádzajúceho, ale až v januári 1977 si na ňo viac posvietili. Dostal aj dodatočnú pokutu 250 anglických libier za e, súdne výlohy a bol aj teda uznaný vinným. Ale na druhej strane aj nevinným za držanie LSD. E, Patty Smith, tá spadla z javiska v januári na Floride v Tampa Bay, keď otvárala koncert Boba Seagra. Výsledkom bolo 22 stehov na hlave, ale zase v čase rekonvalescencie mala čas na písanie knižky 5. čo sa týka poézie, ktorú ponúkla. Peter Green, pôvodný gitarista kapely Fleetwood Mac, ten bol zase zavretý na psychiatrické oddelenie jednej z nemocníc v Anglicku po tom, čo postrelil poslíčka a to pri, mal byť rád, pretože mu niesol šek s honorárom. Ale starosti mal aj Alice Cooper, ten sa začal liečiť z alkoholizmu po 10 eh, ročí, keď pil kartón piva denne. Mohol si to dovoliť. Mnohí to riešia dnes tiež, ale nie je to tak na očiach. Čo sa týka udalosti vo svete ešte, tak letecké nešťastie na Tenerife z marca 1977, najväčšia letecká nehoda v dejinách, 583 obetí, keď sa zrazili hneď dve lietadlá v týchto priestoroch. Veľmi smutná minulosť. Magnetická rezonancia bola poprvýkrát použitá pre humánne vyšetrenie v júli tohto roku, no a posledná oficiálna poprava gilotínov vo Francúzsku. To bol 10. september roku 1977. No a k umeniu filmovému nás môže ešte vrátiť titul Štipku soli, taká trojdielna komédia s Josefom Abrahamom v hlavnej úlohe, s Vierou Strniskovou, Milkou Vášáriovou, Stela Zázvorková, Jarda Štercl Jiří Sovák, eh, Miloš Kopecký, Eva Krížiková a tak ďalej a tak ďalej. Hlavne muzika Aliho Brezovského eh, sa tam objavila a objavil sa tam aj titul, ktorý si vypočujeme v slovenskej verzii. Ono to tam malo českú podobu. Eh, Ali Brezovský vycestoval aj do Prahy za Karlom Gotom. Či by nenaspieval práve pesničku mm, keď sa dozvedel Karel Gott, že by v podstate bol použitý len do playbacku a Jozef Abraham, že bude otvárať ústa, tak napokon s tým nesúhlasil, tak museli hľadať alternatívu. Vznikla aj slovenská verzia, e, ktorú mal možnosť naspievať Emil Frátrik. To je pán, ktorého bolo možné nájsť e, s úspechom ako súčasť e, skupiny Prognóza, kde bol teda jedným z členov s Ľudovitom Noskom a Ľubomírom Stankovským a ďalšími. No a Jan Štraser napísal slovenský text k pesničke s názvom Mávnutie. Mávnutie dnes o tom mávnutí ešte bude reč, lebo opäť sme nútení mávať na rozlúčku aj ďalšej postave domácej hudobnej scény. Ten záver už bude patriť Dušanovi Grúňovi. Určite si tiež zaslúži naše spomínanie v deň, ktorý bol aj o iných udalostiach. Ten 24. aprílový, ktorý máme v čase premiéry aktuálnej Petrolejky vo svojej blízkosti a okolo nás ono to bolo aj v rokoch predchádzajúcich celkom pestré. No a možno stiahnuť napríklad po roku 2005 slávnostnou omšou na námestí svätého Petra vo Vatikáne sa začala vtedy inaugurácia pápeža Benedikta XVI. Stal sa 265. pápežom katolíckej cirkvi, prvým nemeckým od roku 1523 a prvým pápežom od roku 1294, ktorý potom dobrovoľne vo februári pred 11 rokmi abdikoval. Potom sa stal emeritným pápežom a naďalej mohol nosiť biele rúcho, nástupcom sa stal pápež František. Benedikt XVI zomrel na Silvestra roku 2022. V 2005 v Južnej Kóreji sa narodil prvý klonovaný pes Snoopy. O rok neskôr vtedajší prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič eh, prijal čestný post protektora Európskej akadémie vied a umení, zaradil sa tak do spoločnosti hlav európskych štátov, ktoré prislúbili podporovať vedu a umenie vo svojej krajine, či sa mu to darilo, to vedia posúdiť tí, ktorí mali viac možností byť v jeho blízkosti. Horolezec Jozef Kopold eh, vystúpil v roku 2007 britskou cestou, juhozápadnou stenou a alpským štýlom na vrchol himalajskej 8000 Šiša Pangma. V 2013 bývalého predsedu národniarov Jana Slotu vylúčili zo Slovenskej národnej strany. Rozhodlo o tom predsedníctvo dvojtretinovou väčšinou hlasov. Vylúčenie bolo výsledkom disciplinárneho konania kvôli nehospodárnemu nakladaniu s majetkom Slovenskej národnej strany, ale horšia vec sa stala v Dháke v Bangladeši, kde sa zrútila 8 poschodová budova. Vyžiadalo si to viac ako 1120 obetí na životoch a viac ako 2400 zranených. Viac ako dva týždne po zrútení objavili potom ešte v máji pod troskami jednu živú ženu. Bangladešská armáda potom 13. mája ukončila pátranie. Nehoda bola najtragickejším zrútením sa budovy nespôsobeným teroristickým pričinením v novoveku a zároveň tretím najhorším priemyselným nešťastím v dejinách. Tak snáď už rebríček nebude vylepšovaný v úvodzovkách po tejto stránke. U nás to aspoň bude pokus vylepšiť o atmosféru pesničiek, aj keď samozrejme bude to ovplyvnené tým odchodom interpreta ktorého narodeniny si ešte len v tomto roku budeme pripomínať. V podstate o mesiac by mal 82 Dušan Grúň a tak tomu to spievalo na počiatku kariéry. Oh, McDonald, ten si žil, hi-ja, hi-ja, ho. Vzdor šedinám si namluvil, no dívku náramnou Měla pleť jako mech a když nabrala dech, tu korzet se chvěl v základech. Oh, McDonald, ten si žil, hi-ja, hi-ja, ho. A celé město v zápětí, hi-ja, hi-ja, ho. Se odsklo v těsném napětí, zásluhou těch dvou Když její nohy zřel, dav se srocoval a vřel, na svou ženu muž zanevřel. O McDonald, ten si žil, hi-ja, hi-ja, Pak pořádal se v městě bál, hi-ja, hi-ja, Sám o McDonald snad se bál, že skončí ostudou. Jedny odrovnal mok, druzí dostali šok, jak prošla parketem s rukou v bok. Oh, McDonald, ten si žil, ia, ia, tu z Granda stal se sebe vrah, ia, ia, I vláda padla blízký krach, odnášel se nad burzou. Ona dál pila drink, tančila swing a lice morlil, God save the king. Oh, McDonald ten si žil, ia, ia, oh. I ja v tom sále tehdy byl, ia, oh. Tu dívku sem tam políbil a řek, budeš mou. To dala než, je dost, že už teš a nemáš svrklou tvář a pleš. U McDonald ten si žil, I ja, ja, tak skončil staží své hlaví. Ja, ja, a jak se dodnes vypráví, skončil se slávou, dřív, než navždy k zemi klestív se hodil ještě bez škaty smilé zlato peněz. Však na pohřbu věz, ať hraje mi čes a místo slz, ať řekne kněz. Umek to na ten si žil. Dnes to teda bude aj o Dušanovi Grúňovi, rodákovi zo Žiliny, kde sa narodil 26. mája 1942. Potom maturoval v Košiciach v 59. a odišiel na hutnickú školu do Ostravy, kde bol viac e, spevákom ako študentom. Svojho času to aj komentoval svoje stretnutie s riaditeľom, ktorý mu vraví Dušane, ja vás vidím více v televizi než ve škole, tak nashledanou. Hrával v Dixielande na trúbku a keď e, sa nikto nemal k spievaniu, tak ho postavili pred mikrofón a začal spievať. Toto bol návrat do 65. roku, mal tých 23 plus mínus, keď zaznamenal pesničku s textom Zdeňka Borovca. McDonald ten si žil, s prívodným telesom tanečný orchester Československého rozhlasu vedený Jozefom Vobrúbom, ale ten ďalší osud ho spojil hlavne s Jurajom Velčovským a s kapelou, ktorú mal pod palcom. Hoci teda bolo obdobie, keď aj spieval v zahraničí, no ale napokon sa práve s týmto telesom zhruba 30 rokov mal možnosť e, spájať a natočiť viaceré pesničky, ktoré nám tu zostávajú. Napríklad aj titul Láska býva vrtošivá. To už je pesnička, ktorá nás ťaha do roku 1971. Poznal som ju v Lani v lete pri kúpaní pod akousi zámienkou láska býva často vrtošivá, len moja je výnimkou. Inú potom zime oslovil som v kine, pozval k sebe na vínko. Láska je mi dobre bez nej. Hej, zo pár fráz a posledný list, viac už nemusíš prísť, venujem sa inej. Teraz ako v lani, slečna a či pani, nezaváham malinko. Láska píva, často vrto vrtošivá, len moja je víc. Prišla jar, bol som za sám, bez akýkoľvek drám, je mi dobre bez nej. Hej, zo pár blás a posledný list, viac už nemusíš prísť, venujem sa iné. Teraz ako v lani, slečna a či pani, nezaváham malinkou ošibá, len moja je sa dá súhlasiť. E, láska býva vrtošiva. Tá, ktorú možno spojiť s Dušanom Grúňom, je výnimkou. Manželstvo s Majkou od roku 1966 vytrvalo až do týchto dní. Popri tom samozrejme ponúkal pesničky, aj albumy, dva stihol do 89. Jednotkou bol titul Dušan Grúň, z roku 1973. No a starý rodný dom, ten uzrel svetlo sveta o 10 rokov neskôr. My sa pristavíme pri jednotke o chvíľočku. Jednou z pesničiek, ale pozrime sa ešte aj do dnešného kalendára. Máme tam nejaké mená, aby sme to postihali. Tak e, možno ako prvého z tých najvzdialenejších ročníkov povytiahnuť britského básnika a vynálezcu prvých použiteľných tkáčských krosien Cartwright, Edmund Cartwright, to by mal byť pán, eh, ešte z 18. storočia o 20 rokov neskôr, čiže v 1763. sa narodil dnes už spomínaný Juraj Palkovič, najvýznamnejší predstaviteľ Bernolákovského hnutia. Rodákom z Liptovského Mikuláša je ako ročník 1822 Janko Kráľ, medzi jeho najznámejšie diela patria básne typu Zakliata panna vo váhu a Divný Janko alebo Jarná pieseň Duma Bratislavská Jiří Stejmar, český herec, ročník 1887. Tam tá rodina Stejmarovcov dostatočne známa, lebo aj vnúci Jiří Kodet, Evelina Stejmarová, pravnučka Barbora Kodetová, Anna Polívková a tak ďalej, to tam všetko cez hereckú scénu sa prehnalo v dobrom slova zmysle on v roku 1964 bol obsadený aj do malej, ale významnej úlohy otca Kolaloku vo filme Limonádový Joe a Nepkoňská opera. Zomrel v decembri 1968, bol aj národným umelcom. Jiří Jirmal, to bol popredný gitarista, hudobný skladateľ, publicista a pedagóg, spolupracujúci aj s Antonínom Gondolánom alebo Janom Verichom, ročník 1925 1934 americká filmová herečka, tanečnica Shirley MacLaine, eh, ktorá sa objavila napríklad v takých tituloch ako Cena za nežnosť alebo Oceľové magnólie. Eva Šuranová, narodená v maďarskej obci Ost, bola slovenskou atlétkou, ročník 1946, eh, inak narodená ako Kucmanová bronzová medailistka v skoku do diálky z Mníchovských olympijských hier v 72. E, roku. A to je v podstate všetko po tejto stránke. Tak poďme za pesničkou. Pripravených je 5 dám. 5 stoličiek mám. som manekín, ani znalec zásnych vín. Na golf nechodím a gramofón mi hrá pochod svadobný. Som už osemplý, pánom ženatý. Sveleli mi vlasy, veď svoj vzácný príchod hlási. Peť tam, peť tam, peť tam. Vraj už dávno túžia, vedieť, či bývam sám, hej sám. Či štedré srdce mám, hej, hej. si píha telefóny, petám, petám, petám. Kričím, nie som doma a vôbec nebývam sám. Nie som hviezda kína, nie som manekín, ani znalec vzácnych vín. Na golve chodím a gramofón mi hrá pochod svadobný. Som už osemný pánom žena som si chatu šťastnej sedím pred ňou a tu pektám, pektám, pektám. Tým sa končí pieseň, čo som tu spieval vám, hej pán, hneď si to odpíkám. pred tým novembrom 89 dva albumy, potom už sa to trošku aj rozbehlo. Úsmevom sa patrí poďakovať, to by mohol byť ďalší z titulov. Potom aj Evergreenová séria, hneď 4 albumy, prípadne Kúsok lásky. Návrat aj k roku 2005 by tu mohol byť. Z tých šlágrov mm, bolo neúrekom, napokon pre rozhlas točil mm, pesničku za pesničkou, viac ako 260 by ich tam malo byť zaznamenaných a zvyšok na singloch, ktoré vychádzali cez e, vydavateľstvo Opus. No a v podstate súkal hitovku za hitovkou. Vďaka jeho podaniu sa tešili pesničky pozornosti, či už to bola Plavovláska, e, Vonia kakao, dueto s Karolom Duchoňom, Butterfly, kde si bola, keď hrmelo, e, Smial by som sa, smial 100 dní, Svadobná pieseň, Morský vlk, Pán z plátna, a samozrejme aj starý rodný dom. K nemu sa prepracujeme, ale ešte jedna pesnička pred rozlúčkou tu zaznie a tiež jedna z jeho najvychýrenejších. To, čo sme dopočúvali, bola spolupráca s orchestrom e, Gustáva Broma. No a keď e, nastúpila ďalšia hitovka s názvom Nalej mi vína, mal vína, tak samozrejme tiež bol posluchač nadšený. Nadšený. si čierny grias, obtrie si vám. a radi budeme hrať aj pesničky tohto typu v podaní Dušana Grúňa, plamienok aktuálnej petrolejky, čo skoro pohasne. Pohasli už aj iné plamienky e, v rámci životov, ktoré sú už dávnejšie uložené v historických kalendároch. V Toho 24. apríla v roku 1731 v Londýne sa uzavrel životný príbeh e, spisovateľa, novinára menom Daniel Defoe, Údajne napísal až 500 kníh, najznámejším titulom zostáva zrejme Robinson Crusoe, Vladimír Komarov, to bol kozmonaut, už spomínaný, zahynul pri pristávaní, nepodarilo sa otvoriť padáky 24. apríla 1967. O 30 rokov neskôr zomrel v Bratislave nestor slovenského animovaného filmu, karikaturista, scenárista, režisér Viktor Kubal, pripravil ako režisér a animátor takmer 400 krátkometrážnych animovaných filmov, aj ten celovečerný, ktorý si môžeme spojiť práve s dňom jeho úmrtia alebo meninový oslávenec je Juraj, takže zbojník Jurko. Ono to žiaľ teda takto k sebe pasuje. Antonín Novotný, to bol český filmový herec 30. rokov 20. storočia, Môže byť, že najznámejšou postavou, ktorú stvárnil vo filme, bol študent Jendra Benetka v titule Škola základ života režisera Martina Friča z roku 1938, zomrel v roku 2005, neskôr bol odborníkom a výskumným pracovníkom v odboru smalty, silikáty v ochrane povrchu materiálu. Kenčský spevák, skladateľ, jeden z najpopulárnejších hudobníkov Afriky, Papa Vemba, ten zomrel v roku 2016, o dva roky neskôr Bea Litmanová, predtým Farkašová, slovenská speváčka, Jaroslav Kepka, to bol herec, aj z dubingu známy, dlhoročný člen hereckého súboru divadla na Vinohradoch, strýko herca a režisera Ondřeja Kepku, ktorý si zahral malého Jeníka v Arabele, inak švagor herečky Gabriely Vránovej, ktorá je maminou, alebo bola maminou Ondřeja Kepku, lebo žiaľ už ani ona nie je medzi nami. A za svoju prácu v dubingu obdržal Jaroslav Kepka v roku 2003 aj cenu Františka Filipovského. No a posledným menom tiež odišiel v roku 2019 francúzsky divadelný a filmový herec Jean-Pierre Mariel, ktorý hral vo viac ako stovke filmov, v ktorých to boli rôzne postavy od obyčajného občana cez sériového vraha, hrdinu druhej svetovej vojny, špiona až po bývalého herca. Môže byť, že známou je jeho postavička policajného komisára z filmu Bezva Finta z roku 1985, kde si hlavnú úlohu zahral Jean-Paul Belmondo. Inak Jean-Pierre Mariel bol uznámy aj pre svoju takú dutú farbu hlasu, ktorú často napodobňovali francúzski humoristi. Považovali ho za archetyp francúzského gentlemana. Gentlemanov nie je nikdy dosť, jedným z nich bol aj a pre mnohých zostane navždy Dušan Grúň. Tak si ho ešte pripomeňme aj e, vo verzii z roku 1983, vtedy to bola teda titulná pesnička jeho druhej LP platne Starý rodný dom. No a i naďalej pekný aprílový čas napriek všetkým tým smutným informáciám, ktoré k nám prichádzajú zo všetkých svetových strán aj tohto typu. Vám z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak. večer tam u nás zastaví malý vlak a možno na mňa niekto na stanici čaká. Je, čaká, že raz skončím svoju púť Verí, že neviem zabudnúť, že sa vrátim tam, kde stojí rodný dom. Tam, kde rieky prúd, vždy keď sa šerí, hladinu Vánok šerí tam, kde stojí starý rodný dom. Čo aj domov Chcel som nieraz, vždy to vyšlo naopak. Za každým vôňa dialav, do sveta ma zláka. Hoď ten najkrajší kút, keď sa šerí, keď pánok rieku zčerí, je tam, kde stojí starý rodný dom. raz na večer tam u nás zastaví malý vlak. Či ešte na mňa, či na mňa stále čaká. Už sa vrátim, skončím svoju púť. Už viem, najkrajší sveta kút je tam, kde je môj starý rodný dom. Tam, kde čakajú ma milej pery a mať, ktorá mi ferí Tam, kde stojí starý rodný dom, môj starý rodný dom, môj rodný dom, rodný dom.